Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dragi slušatelji i slušateljice, dobro jutro i dobrodošli u novu drugu poredu emisiju na Radio Splitu, emisiju Zeleni telefon. Ova emisija je rezultat dugogodišnje suradnje Radio Splita i Udruge Sunce, Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj. Udruge koja se od 1998. zauzima za povećanje standarda i unapređenje zaštite okoliša i prirode, te je danas jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u cijeloj Hrvatskoj. S vama će svakog drugog ponedjeljka u 9 i 12, 13 koliko je sada, otprilike oko 9 i 10 biti Ivana Grubišić. Ivana, dobar dan. Dobro jutro. Pravnica Udruge Sunce i moja malenko Spinja Poljaković, voditeljica komunikacija u Udruzi. A tema današnje emisije je odvojeno prikupljanje otpada, odnosno aktualna javna rasprava o planu gospodaranja otpadom grada Splita. Ovim putem vas odmah na početku pozivamo da saznate više, javljate se sa svojim komentarima, pitanjima i prijedlozima te da kao aktivni građanin napravite i korak više, odnosno sudjelujete u javnoj raspravi u postupku usvajanja plana gospodarenja otpadom. Za početak samo da podsjetimo e, zašto zeleni telefon, e, kakva je ova misija, o čemu se radi. Cilj zelenih telefona je zapravo poticanje građana na aktivnije sudjelovanje u zaštiti okoliša, a također nadležnih institucija na učinkovitije rješavanje problema u okolišu. Dakle, svatko može prijaviti problem u okolišu ili zatražiti informaciju na 072 123456 Do sada je na mrežu prijavljeno oko 35.000 slučajeva, što pokazuje zaista da se građani svjesno odnose prema okolišu i da su prepoznali kvalitetu rada zelenog telefona. Ivana, kažemo evo 35.000 tisuća slučajeva od kad postoji zeleni telefon diljem Hrvatske, a što se tiče telefona udruzi Sunce, kakva je bila protekla godina? Tako je, dosta prijava je stiglo protekle godine, tako da je kod nas u sunce stiglo preko 330 prijava. To su bile prijave na zeleni telefon i preko 200 na interaktivnu mapu Sinje HR. Znači sve skupa 500 okolišnih e, problema je prijavljeno nama u suncu. Oko 80% tih problema odnosi se upravo na otpad. E, to je zabrinjavajući postotak mhm. ako promislimo da sve te prijave koje kategoriziramo kao otpad idu za probleme koji se tiču znači kako e, prikupiti otpad, kako postupati s otpadom. E, naše sugrađane najviše brine i gdje odložiti tako prikupljeni otpad te koje su obveze komunalnih poduzeća i grada po tom pitanju. Dakle, tema odvojenog otpada, odnosno prikupljanja otpada je najzastupljenija kategorija, kažeš preko 80%, ali čini se da nisu samo građani zainteresirani za tu temu, već se i zakon počeo poprilično drmat u tom smislu. Što on uopće kaže u Hrvatskoj i kako se primjenjuje? Tako je, naš najnoviji zakon o drživom gospodarenju otpadom upravo nalaže kako se otpad treba odvojeno prikupljati i obrađivati jer e, davno su minula vremena kad smo otpad vidjeli kao škovac, danas smo svjesni da on može biti tekako vrijedna sirovina, naravno ukoliko se pravilno odvoji i prikupi. Najvažnije od svega je činjenica da tako štitimo okoliš, jer pravilno prikupljen otpad postaje sirovina, papir mm. obradimo, pra, plastiku ponovo upotrijebimo i mislim da kad ga pravilno zbrinemo i onaj ostatak škovaca e, postaje manje štetan za okoliš. Naši građani su i toga svjesni, postaju oni sve svjesni i moram pohvaliti naše građane u Kotaremima Varoš i grad u kojima se provodi sustav prikupljanja od vrata do vrata. Dakle, to je sustav koji nam kaže svaki dan se prikuplja druga vrsta otpada. Kaže kad je plastika, kad je papir i građani to ostave i e, gospoda iz komunalnih poduzeća to e, prikupe i kasnije stave na oporabu. Moram ih pohvaliti jer to funkcionira. Nadam se da će cijeli Split početi tako prikupljati. Evo kad spomeneš e, građane Varoša i, i geta, građana grada, kako bi rekli, oni odvojeno prikupljaju otpada. Zanima nas što je s ostalim građanima. Primjećuju li oni spremnike za odvojeno prikupljanje otpada u svojoj ulici, u svom kvartu? Koriste li ih i koliko često? I kakva je situacija po tom pitanju saznala je naša maturantica, volonterka Stela Mimica, učenica prirodoslovne škole, te prirodoslovno tehničke škole u Splitu. A kod moje kuće baš nema, sam sam vidio po gradu. Ja koristim, jutro sam koristila, objesila sam one boce, ne bacim unutra, nego objesim da je lakše uzeti. Ma, ko će i da, na to? Nisam baš. Ono, ako ima sad papira, stakla, ga je odvojim, ali ono, sa obično da znam. Na Majašima baš nema kontenjera, nego skroz gore na Viktu i nešto dolje na, na Vukovarskoj, a vamo Mejaška cesta apsolutno nema te velike kontenjere. Nikakve. Jedan dadu kante, ali kontenjera nema. I sve smeće ide u isto, jer nema u što drugo. Sad ima pun kutiju novina, recimo. Ja ne znam kuću s njima. Eno mi stoju onako u garaži i smetaju me da nakon i dođe pa u to auto futbalovi radi razvrstavanja, ali nema. Nisu se naučili ljudi bacati, odvajati smeće i to. E, prije se odvajalo lipo, prije su ljudi bili kod vi Hvala Bogu da odvajate. Nije oko moje zgrade u Solinu, to samo u Splitu. Mislite da, vam, da bi trebali biti suge ti kontejneri? Nema i komentama, su na svakom poziciji. Kako ne? Ne žive, ne znam di uzabiti. <laughs> Ma to svaka ulica. Je se prazne radovito. Prazne, ali znate kako prazne to? Prazne, vi ste skupljaju boce, normalno. Pa je li ih vi koristite? Ma nisam baš. Dam susjedu boce i on proda boce. Pretrpane. Ne prazno se baš redovito? E, ne prazno, ali nikod niš. Nije baš prazne, nego razbivaju, vade boce iznutra, gdje je papir, gdje je to, gdje je roba i tako. Pa mogu reći da ima reda što se toga tiče, vidim, nisam vidio da ima pretrpa. Prazne, ali ono, vam odvojeno, oni to sve u jedan isti kamion ubacaju. E, meni to nije, nije jasno, ono, ima ka ti kontejner za ovo, za ono i za ono, a sve s jednim kao ni. njih kontejnerom kupu. Prazne se, prazne. Vidjela sam gori solinu, nikad nisam vidjela da u konjizi ima smeću, nega unutra Znači što ja, ja ako ne mogu staviti unutra, ja ću vratiti doma pa ću ponovo doniti. Zeleni telefon Udruge Sunce na valovima Radio Splita. Prijavite okolišni problem na 072 123 456. Eto, dragi slušatelji, čuli smo što kažu naši sugrađani, a ako vi imate nešto dodati, komentirati, predložiti, prijaviti, slobodno se i vi javite na zeleni telefon 072 123 456. E, Ivana, kako ti komentiraš anketu? Ti svakodnevno primaš ovakve pozive. Pa da, ovo uopće nije ništa čudno. Vidimo da naši anketirani građani ukazuju upravo na gorući problem u Splitu, a to je nespremnost infrastrukture da izdrži pozitivno ponašanje građana. Sustav gospodarenja otpadom on se ne sastoji samo u mjerama uređenim aktima, već i u edukaciji građana te u organizaciji operative na terenu. Evo upravo je u tijeku, kao što smo ranije najavili, javna rasprava o planu gospodaranja otpadom Splitu. U petak je i bio javni uvid. U plan e, tim Udruge Sunce je prisustvovao. Što je točno taj plan i kako je prema tvom mišljenju za sada on napisan? Dakle, upravo najvažniji dokument za gospodarenje otpadom u pojedinom gradu ili općini je upravo plan gospodarenja otpadom. I istina, on je trenutno na javnoj raspravi. E, to je jedan dokument koji nam točno kaže gdje i na koji način će se prikupljati otpad i infrastrukturne mjere koje će se provoditi kako bi se omogućilo funkcioniranje mjera odvojnog prikupljanja otpada. E, tako da nam on kaže koliko će vozila biti u komunalnom poduzeću, broj spremnika, dani mhm. pražnjenja, visina naknade i tako dalje. Jako bitna informacija svakog našeg sugrađanina jer upravo on će biti osoba koja je dužna provoditi te mjere na terenu. Vidimo da su građani spremni odvojeno prikupljati, vidimo da uočavaju probleme u svojoj okolini, a se često puta osjećaju nemotivirani kad shvate da sustav ne prati njih i ne pruža im podršku u vidu infrastrukture. I zato je baš sad upravo pravo vrijeme da razgovaramo o ovom problemu jer je u tijeku donošenje novog plana Moramo biti svjesni kako jedan akt ovakve važnosti koji se donosi na duži period ne može biti stvoren samo u uredu gradske službe. Mora uključiti glas upravo svakog pojedinca koji će takvu odluku sutra izvršavati. Jer E, upravo takva odluka koja se donosi e, u suradnji sa građanima može biti efikasna i provediva i zato ovim putem želim pozvati sve naše zainteresirane sugrađane da daju svoje primjedbe na prijedlog plana koji je trenutno na javnoj raspravi i da tako pomognu stvaranju kvalitete i učinkovite odluke grada. Zakon im to naravno garantira. Udruga Sunce učinit će upravo isto i već pripremamo svoje prijedloge i planove i tako i sudjelovali smo i na javnom uvidu. E, naravno, građani se pitao kako mi to točno možemo reagirati. E, cijeli postupak vaših prijedloga, kritika i komentara možete e, pronaći na stranicama Udruge Sunce, dakle www.sunce.com st.org. Imate vremena još do 14.3. 14. ožujka, dakle punih 15 dana. Bacite oko na portal Udruge Sunce, pogledajte što vam je činiti, pogledajte i sam prijedlog plana gospodaranja otpadom na stranicama grada Splita i zovite zeleni telefon. Eto, to bi bilo sve za danas. Slušajte nas ponovno za dva tjedna na valovima Radio Splita. Do idućeg puta pozdravlja vas Ivana Grubišić, Pinja Poljaković i tonski realizator Dino Tomaš mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.